Громадяни, які мають земельні ділянки у власності, мають право надавати їх в оренду без змін цільового призначення на строк до трьох років, а у разі тимчасової непрацездатності призову на дійсну чи військову службу до Збройних сил України вступу до навчального закладу до п'яти років. У разі успадкування земельної ділянки неповнолітніми допускається надання цих ділянок в оренду під контролем місцевих рад народних депутатів на строк до досягнення неповнолітнів спадкоємцем повноліття. У державній власності перебувають всі землі України за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність. Суб'єктами права державної власності на землю виступають перше. Верховна Рада України на землі загальнодержавної власності України. Друге. Верховна Рада Республіки Крим на землі в межах території республіки за винятком земель загальнодержавної власності. Третє. Обласні, районні, міські селищні, сільські ради народних депутатів на землі в межах їх територій за винятком земель загальнодержавної власності, землі, що перебувають у загальнодержавній власності, можуть передаватися у колективну або приватну власність і надаватися у користування, у тому числі в оренду не можуть передаватися у колективну і приватну власність землі загального користування населених пунктів, майдани, вулиці, парки, землі гірничо-добувної промисловості, єдиної енергетичної та космічної системи, транспорту, зв'язку, оборони, землі природноохоронного. охоронного оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, землі лісового фонду, землі водного фонду, землі сільськогосподарських науково-дослідних і навчальних закладів. Наступною формою власності на землю є колективна власність. Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, розпоряджені земельними ділянками. Що знаходяться у колективній власності, здійснюються за рішенням загальних зборів колективу землі у колективну власність передаються безкоштовно. Кожний член колективної власності на землю у разі виходу з колективу має право одержати свою частку землі в натурі в цій місцевості, що визначається в порядку, передбаченому земельним кодексом. Право приватної власності громадян України на землю означає, що тільки вони мають право на одержання у власність земельних ділянок для ведення сільськогосподарського фермерського господарства, ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель, присадибна ділянка, садівництва, дачного і гаражного будівництва громадяни набувають право власності на земельні ділянки в разі одержання їх у спадщину, одержання частки землі у спільному майні подружжя, купівлі продажу, дарування та обміну. Передача земельних ділянок у власність громадян проводиться місцевими радами народних депутатів за платню або безкоштовно. Іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються.